Myrmex kai cantharos serus horae Myrmex peripaton kata ten aruran puros kai crithas sunelegen apothesauris domenos he autoe trophen eiston heimona cantharos de tuton theasamenos e thaumasen hos epiponootaton Εγε παρ αυτον τον καίρον, μοχθεί παρ χον τα άλλας δόια, πόνον αφαιμένα, ραϊστόνεν άγει. Χώτε τότε μεν χες δούχαζεν, χωτε ανέστε, τες κόπρου χουπό του όμπρου εκλουθέζες, ο κάνθαρος, heke prosauton limoton kai trophēs metalabein deomenos hode efe phe prosauton o kanzare al eitote eponeis hote emoxun kai eme oneidisdes hou kan nun trophēs epdeu Hutos, hoi parates eucenias tu mellontos me pronoumenoi paratas ton kairon metabolas ta megistan dustukhusin